Günlerden 29 Mayıs 2016 e, yine bir pazar akşamı e, yine sizlerle e, Bob Dylan'ın 50 yıllık müzik serüveninin izlerini sürmek için Zamanlar Değişirken isimli programla karşınızdayız. Ee, bu, bu hafta mahir bir iş için yurt dışında, e, güven sadece şehir dışında. Ee, ama güven e, şeyle e, işi olduğu için programın tümüne kalamayacak. Şimdi bir katılıp merhaba diyecek. Aslında şu anda diyor olması lazımdı diyecektir birazdan. Ama Mahir bugünkü programda hiç yok. Ee, dünya için faydalı işler yapmaya devam ediyor. Kendisini seviyoruz, destekliyoruz. Ee, biz ne yapıyoruz? Biz Bob Dylan'ın 37 e, stüdyo albümünü çalıyoruz sizlere. Bu 37 stüdyo albüm haricinde de e, pek çok bootlegler var, pek çok konserler, coverlar var. Bunları çalacağız ve Bob Dylan'ı anlatmaya çalışacağız. Bu arada Güven galiba bağlandı. Ben bağlandım. Merhaba. Ee, merhaba ee, Güven. Aslında merhaba Altu. Ee, Mahir yok sen tek başınasın. Ben de bağlandığımı sanarak aslında az önce jenerik e, müziğin bitişiyle birlikte e, iyi akşamlar sevgiler Açık Radyo dinleyenleri falan diye kendi kendime bir giriş yaptım ama galiba duyulmadı. E, Yok sen duyulmadı. Söyledin mi bilmiyorum ben bir e, ben Türkiye'deyim ama bir kongre nedeniyle Ankara'dayım e, programın da sonuna kadar kalamayacağım ama başında bir e, herkese merhaba demek istedim. E, neresinde kalmıştık onu söyledin mi Altu? Yok henüz onu söylemedim Güven. Peki hadi ben de o zaman iki kelam etmiş olarak e, oradan başlayayım. The Times They Are Changing albümü, üçüncü stüdyo albümü. E, iki hafta önce The Times They Are Changing şarkısının varyasyonlarını çaldık. Geçen hafta albüme giriş yaptık. İlk üç parçayı ve birkaç cover'ı çaldık. Ee, şimdi dördüncü şarkıyla birlikte başlayacağız. Ben şarkıyı anons ettikten sonra e, alasmadık diyeceğim bu akşamlık. E, kalanını Altu e, stüdyoda kendi başına götürecek. Şarkıdan önce söylemek istediğin Altu başka bir şeyler var mı? Yok Güven sen istediğin gibi ilerle. Tamam. Peki o zaman iyi bir program dileyerek e, The Times Are Changing albümünün dördüncü e, şarkısıyla e, programa e, giriş yapmış olalım. One Too Many Mornings. E, şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. and the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind. thank you crossroads of my doorstep, my eyes start to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. restless, hungry feeling that don't mean no one no good. When everything I'm a saying, he can say it just as good. You're right from your side, I am right from mine. We're both just one too many mornings and a thousand miles behind. One Too Many Mornings dinledik. Ee, çok genç bir Bob Dylan'dan henüz üçüncü albümü ama e, son derece güçlü bir albüm. Ee, Bob Dylan'ı Bob Dylan yapan belki de albümlerin birincisi. Ee, The Times They Are Changing'den bahsediyoruz. Bu albüm e, 13 Ocak 1964'te yayınlanmış e, durumda Kolombiya plaklarından. E, bu, bu aslında ilginç ve önemli. Şöyle ki bir önceki ikinci albüm olan Free Will'inden sadece dört ay sonra Bob Dylan hemen Times They Are Changing'in kayıtlarını yapmaya başlıyor. Ve bir önceki albümle bu albüm arasındaki olgunluğun artışı hem müzikal anlamda hem şarkı sözlerinin yazımı anlamında e, dört aya aslında sığmayacak bir şey e, ilerlemeyi gösteriyor. Bu da tabii o dönemde Bob Dylan'ın ne kadar hızlı bir şekilde e, önüne gelen her şeyi yutup ondan yepyeni bir e, sanatsal eser çıkartma e, yeteneğinin zirvesinde olduğunu gösteriyor bize. E, bu albümle ilgili bir iki ufak bilgi vereyim. Bu, bu albümün önemli değişikliklerinden bir tanesi ilk iki albüme göre e, tamamen Tom Wilson'ın e, prodüksiyonu içinde yapılması. E, hatırlarsanız belki önceki programlardan e, Bob Dylan'ı aslında ilk defa keşfeden hatta ilk albümü sadece 5000 satabildiği zaman bir yılda e, onu Kolombiya'dan atmak istediklerinde arkasında duran, destekleyen kişi John Hammond'dı. Fakat e, John Hammond ilk albümü yaptıktan sonra ikinci albümün yapılması sırasında e, Dylan'ın menajeri Albert Grossman'la aralarında bir takım anlaşmazlıklar oluyor. Ve de işte uzun pazarlıklar neticesinde John Hammond e, ikinci albüm olan Free Will'ın da tamamlamayarak yerini Tom Wilson'a bırakıyordu. E, ama bu albümde Tom Wilson etkisini e, çok daha fazla net ve güçlü bir şekilde hissediyoruz. her şeyden önce albümün sound'una baktığımız zaman sound'un daha güçlü, daha keskin, daha köşeli hatta olduğunu görüyoruz. Yani Bob Wilson e, hem gitar çalışında hem harmonikada hem e, vokalde e, Dylan'ı daha öne çıkartmış. Daha nasıl ki bu albümde Dylan'ın söyledikleri daha köşeli, daha sert mesajlar veren sözler haline dönüşmüş. Aynı zamanda müziğinde de benzer bir şekilde bir şey var netleşme, köşeli hale gelme şeklinde. Bunu ikinci albüm olan Free Will'inle e, bu üçüncü albüm e, Times They Are Changing'i beraber dinlediğimiz zaman çok net görebiliyoruz. E, Times They Are Changing 6 e, kayıt gününde tamamlanmış veya 6 session'da tamamlanmış. E, bu, bunlar da aslında... E, Ağustos ayında önce 6 Ağustos, 7 Ağustos, 12 Ağustos'ta derken Ekim'de bu defa 1963 yılından bahsediyoruz. 23, 24 ve 31 Ekim günlerinde Dylan 6 defa stüdyoya girmiş ve 6 kayıtta albümün tamamını kaydetmiş. Aslında bu 6 kayıt içinde e, albüme aldığı parça sayısı 10 olmakla beraber e, kaydettiği albüm için fakat daha sonra a, albümde kendisine yer bulamayan 14 parça daha var. E, gördüğünüz gibi hep bu programın yapımcıları olarak kendimizle şakalaşıyorduk. Diyorduk ki şey bir, bir albümü size çalmamız haftalar sürüyor. Bu da sürecek çünkü bizi bekleyen en aşağı 14 parça daha var orada. Ee, başka notlarıma bakıyorum. Daha ekolu ve köşeli bir e, şey dedik. Tom Wilson etkisi dedik. Tom Wilson bu arada e, önemli bir prodüktör. Bir siyahi Amerikalı. E, Dylan'dan da önce e, önemli caz müzisyenleriyle çalışmış. 1966 yılında da Kolombiya plaklarını bırakıp Verve plaklarına gidiyor. Ve orada e, rock dünyasında önemli izler bırakacak e, iki grubu e, iki grubun ilk albümlerini yapıyor. Bunlar da Frank Zappa'nın Mothers of Invention ve de e, 1966 Velvet Ground, Velvet Underground ve Nico'nun e, The Velvet Underground and Nico albümü. O da 1967. Biz yine Times They're Changing'e dönersek geçen hafta size ilk üç parçayı çalmıştık. Ee, şimdi dördüncü parça olan One Too Many Mornings'le başladık. Ee, One Too Many Mornings biraz da aslında melodik açıdan Times They're Changing'e benzeyen bir parça. Ee, ama içerik olarak son derece e, değişik. Çünkü yine önceki programlarda bahsetmiştik. E, Bob Dylan'ın 62 yıllarında e, çok önemli bir ilişkisi oluyor Suzy Rotolo'yla. Suzy Rotolo doğuştan kendisini e, New Yorklu entelektüel sol çevrelerin içinde bulmuş bir kişi ve aktivist olan bir kişi. Aslında bir görüşe göre de Bob Dylan'ın e, sosyal içerikli bir kısa bir dönem için bile olsa sosyal içerikli bir şarkıcı olmasında da çok önemli bir rol oynuyor. Ama e, Suzi Rotoğlu'nun ailesi bu e, Hibbing Minnesota'dan gelmiş e, delikanlıyla ilişkisini sürmesini pek istemiyorlar. O yüzden onu bir eğitim için İtalya'ya yolluyorlar. Aylarca gidiyor gelmiyor işte Dylan onun yoksunluğunu çekiyor vesaire. E, Suzy Rotolo New York'a döndükten sonra da kısa bir süre beraber yaşıyorlar. Ama orada e, Bob Dylan e, o sırada belki aylar öncesine kadar kendisinden daha ünlü bir kişi, ünlü bir şarkıcı olan herhalde o günlerde belki Bob Dylan'ın şöhreti aşmaya başladı. E, John Baez'le hem sanatsal bir e, işbirliğine giriyor muhtemelen de aslında e, Suze Rotolo ile olan ilişkisi daha bitmeden John Baez'i bir gönül ilişkisine de girmiş olabilir. Belli değil ama e, One Too Many Mornings'te e, işte bu, bu, bu durumlara, olaylara atıf yapan bir şey, parça. Hoş bir aşk parçası. E, bir sonraki parçamız da e, albümün beşinci parçası North Country Blues. North Country Blues yine Bob Dylan'ın e, kendi çalıp söylediği bir parça e, ve de e, kendisi demin de söyledim Hibbing Minnesota'dan geliyor bir e, madenci kasabasından e, şarkıda bahsettiği kişi de şarkının konusunu oluşturan kişi de e, yine madencilik dünyasından gelen bir kadın öyle ki e, annesini, babasını, kardeşini e, hep madenlerde kaybetmiş. E, kocası da bir madenci ama alkol alkolizmin e, alkolizmi düşmüş. Üç çocuğunu kendisi bu, bu hanım büyütmek zorunda şarkıda anlatılan ve de e, Bob Dylan çoğu zaman yaptığı gibi bir yandan bir kişinin hikayesini anlatıyor bize. Bir yandan da aslında bir insan grubunun yaşadığı sıkıntıyı toparlıyor veriyor. Ee, doğal olarak parça Bob Dylan'ın kendi çocukluğuna da e, atıflar yapan bir parça. E, aşağı yukarı bunun e, Woody Guthrie geleneğinden gelen bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tam işte o topical song denilen e, sosyal içerikli parçalardan bir tanesi. Şimdi Dylan'dan dinleyelim North Country Blues. Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron our run a Put the cardboard filled the windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick. And I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels he was humming. Till one day my brother failed to come home the same as my father before him. With a long winter's wait from the window, I watched. My friends, they couldn't have been kinder. And my skillet was cut as I quit in the spring. To marry John Thomas, A minor. How the years passed again and the giving was good. With a lunch bucket filled every season. But with three babies born, the work was cut down to a half a day shift with no reason. And the shaft was soon shut, and my work was cut. And the fire in the air, it felt frozen. Till a man come to speak, and he said in one week. That number 11 was closing. they complain. In the East, they pay too high. They say that your ore ain't worth digging, that it's much cheaper down in the South American towns. Where the miners work almost for nothing. So the mining gates locked and the red iron rotted. And the room smelled heavy from drinking. And the sad silent song made the hour twice as long. As I waited for the sun to go sinking. I lived by the window as he talked to himself. This silence of tongues it was building. Till one morning's wake the bed it was bare. And I was left alone with three children. Hey, summer is gone, the ground's turning cold. These stars, one by one, they're folded. My children will go as soon as they grow. For there ain't nothing here now to hold them. Ee, Bob Dylan'dan dinledik. North Country Blues e, madencilerin yaşadığı zorlukları anlatan e, bir folk şarkısıydı. E, bu, bu hayatın içinden gelen bir kişi olarak da herhalde Dylan bunu en iyi anlayacak kişilerden bir tanesi. Bir sonraki parçamız yine Dylan'ın yazdığı çok önemli siyasi bir şarkı. Ee, çok da zamanında e, derin etkiler bırakmış bir parça. Only a pawn in their game. Ee, yani onların oyununda sadece bir piyon. Ee, parçanın şöyle bir hikayesi var. Biraz geri gitmek istiyorum burada. 16 Nisan 1963'te e, Martin Luther King atıldığı hapishanenin hücresinde e, der ki daha doğrusu yazar ki e, onurlu bir şekilde hapse gitmek e, bu ayrımcılığı alçak gönüllülükle kabul etmekten daha iyidir. Öyle bir gün gelir ki insanların artık e, sabır bardakları taşar ve insanlar artık e, bu yokluk yoksunluk içinde e, ayrımcılık içinde susup oturmaya razı hale gelmezler. Bundan iki hafta sonra 2 Mayıs 1963'te e, Jim bu, bu, Amerika'daki e, ırk ayrımcılığı yasalarının adıdır Jim Crow. Jim Crow yasalarının sona erdirilmesi amacıyla e, 4000 siyah çocuk e, bir yürüyüş yapar ee, ve polisin çok ciddi şiddetiyle karşılaşırlar. 10 Mayıs'a geldiğimiz zaman e, Birmingham'ın e, beyaz si polis güçleri e, ve otoriteleri artık e, Martin Luther King'le bir e, ve, ve özgürlük hareketiyle bir anlaşma yapma ihtiyacı hissederler. E, bu anlaşmanın getirdiği e, başarı ve zafer duygusu bütün Amerika'nın güneyinde yayılır ve e, aslında e, şeyi mücadeleyi daha da ajite eder. E, bunu takip eden 10 haftalık süre içinde 758 gösteri yapılmıştır ve 186 şehirde 14.733 kişi tutuklanmıştır. E, bu insanlar ırk ayrımcılığının sona erdirilmesini talep etmektedirler. İnanılmaz gibi geliyor. Bazılarımızın hayatta olduğu bir zaman, görmüş olduğu bir zaman Amerika'nın 50 yıl içinde geçirmiş olduğu bu, bu değişim bize de cesaret versin öyle diyelim. Bu <clears throat> mücadelenin yapıldığı şehirlerden bir tanesi de Mississippi eyaletinin başkenti olan Jackson. Jackson'da e, yerel NAACP e, şeysi sekreteri Medgar Evans diye bir kişi var. Bu siyah bir e, özgürlük mücadelecisi. E, NAACP National Association for the Adva Advancement of Colored People yani e, siyah insanların colored people dediği aslında bugün kullanılamayacak kadar ayıp hale gelmiş bir kelime. E, siyah insanların ilerlemesi için milli komite diyebiliriz. E, Medgar e- e- e- Evers burada çok aktif bir kişi ve de Jackson'da e, siyah polis e, memurlarının işe alınması için bastırıyor. Çünkü e, polis memurların tamamı beyaz kişilerden oluşuyor. Aynı zamanda da şehir merkezindeki e, restoranlarda artık ayrımcılık haksın. Yani her renkten olan insan her lokantaya girebilsin. E, bunun mücadelesini yapıyor. Fakat bu, bu, bu talepler e, beyaz komünitede, toplumda infial yaratıyor ve de Medgar e-, e-, Evers da 12 Haziran 1963'te evinin önünde arabasından çıkarken kurşunlanarak öldürülüyor. Şu da ilginç bu cinayeti işlemiş olan kişi Byron de la Beckwith 1994 tarihine kadar aslında hüküm giymiyor e, bu, bu, bu kişi bir kuklukluk diyemedim bir daha kuklukluk <laughs> peki e, ee, Ku Klan üyesi bir kişi yani açıkça e, şey ne diyebiliriz e, ırk ayrımcısı ve e, ırkçı bir kişi e, demin parçanın adının e, Only a Pawn in Their Game onların oyunlarında sadece bir e, kukla ya da piyon e, olduğunu söylemiştik. E, ilginç bir not var. E, bu not e, Mark Marcusi'nin Wicked Messenger kitabından geliyor şimdi. E, diyor ki burada Byron de la Beckwith aslında öyle bir piyon filan sayılabilecek bir kişi değildi. Çünkü e, gayet zengin ve e, iyi bağlantıları olan bir kişiydi. 1960'ların ortasında iki defa yargılandı ve her iki defada sadece beyazlardan oluşan jüriler tarafından e, serbest bırakıldı. E, ancak e, 1994 Şubat'ında nihayet suçlu bulundu ve 73 yaşında e, ömür boyu kalmak üzere hapse girdi. Bu, bu bunlar da çok ilginç. 1963 nere, bin, bin, 1994 nere e, aslında davulun sesi uzaktan hoş geliyor galiba. Amerika'daki hukuk sisteminde en azından yakın zaman öncesine kadar ne kadar sorunlu olduğunu gösteren örnekler bunlar. Ee, şimdi aynı konuyla ilgili bir parça daha çalacağız birazdan ama önce Bob Dylan'ınkini dinleyelim. Only a Pawn in Their Game. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out. out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in their game. The South politician preaches to the poor white man you got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid. And the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his heat, so he never thinks straight about the shape that he's in. But it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks. And the hoofbeats pound in his brain, and he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide neath the hood to kill with no pain. Like a dog on a chain, he ain't got no name, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. Today, Medgar Evers was buried from the bullet he caught. They're lowering him down as a king. But when the shadowy sun sets on the one that fired the gun, you'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain, only a pawn in their game. Bob Dylan'dan dinledik Only a Pawn in Their Game kendisi de siyahi bir e, aktivist olan e, ırkçılık karşıtı mücadeleci e, bir kişi Medgar Evers'ın e, evinin önünde kurşunlanarak e, öldürülmesi hakkında Bob Dylan'ın yazdığı bir şarkıydı. E, şarkıda e, bu e, bir takım e, sosyal ve siyasi olaylar hakkında yorumlar yapan e, topical şarkılar denilen e, tipteki folk şarkılarında genellikle hep e, teknik şarkıyı söyleyen kişinin şu oldu bu oldu diye böyle bir röportaj gibi şeyi anlatması, olayı anlatmasıdır. Çoğu zaman böyle gelişir. E, Bob Dylan bu tekniğe aslında bir yenilik getirmiş bir kişi. Çünkü e, ee, bu, bu, bu olayın kendisini anlatmaktan çok ve doğrudan da ırkçılığa bir atıf bile yapmaksızın e, kendisini bir nevi olaydan e, olayın içine değil olayın dışında bir mesafeye koyuyor ve de e, siyasi olmaktan çok felsefi bir e, mesaj veriyor. E, yani doğrudan bu, bu, bu, bu adam gitti şöyle yaptı diye anlatmıyor bu şarkıda. Ee, onun yerine e, onun arkasındaki güçlerden veya o kişiye o işi yaptıran e, olaylardan bahsetmeyi tercih ediyor. E, aslında e, bu Bob Dylan'ın ilk defa yaptığı bir şey değil. E, aynı şekilde e, yine çok önemli savaş karşıtı e, kendisinin yazmış olduğu bir parça e, bir önceki e, albümünden e, The Free Will'ın Bob Dylan'dan e, parçanın adını şimdi hemen söylemek üzereyim size. E, Masters of War tabii. Masters of War da aslında tam benzer teknikle yapılmış bir şarkıdır. Yani e, sen gittin birini vurdun ateş ettin değil onun arkasındaki perdenin arkasında kalıp görünmeyen e, o silahları yapan güçler. Burada da bu cinayeti işlettiren güçler şeklinde bu Bob Dylan'ın kullandığı bir teknik. E, Medgar Evers'ın da parçası olduğu bu e, çaba aynı zamanda Güney eyaletlerinde e, siyahi insanların e, gelecek olan seçimlerde oy vermek için, vermeleri için e, kendilerine gidip kaydettirmeleri konusunda işte onları bilinçlendirmeye çalışan ve cesaretlendirmeye çalışan bir hareket. Bob Dylan da bunun kısaca parçası oluyor. Hatta e, Güney eyaletlerine bir e, bu amaçla seyahate, seyahate de katılıyor. E, ve de işte dediğim gibi amaç e, aslında kanun önünde e, oy kullanma hakkı verilmiş olan siyahi insanların bu hakları kullanmaları. E, bu çabaların sonu ne oldu derseniz şöyle oluyor. E, bu, bu bütün bu çabalardan sonra 6 ay sonra e, yapılan seçimde e, şeyde Güney eyaletlerinde e, oy kullanan her bir siyahi vatandaşa karşı 33 beyaz oy kullanıyor. Yani 1'e 33 oranında e, az sayıda siyahi insan oy kullanmış oluyor ki e, oradaki e, siyahi nüfusun sayısı da beyazların iki katı. Yani bunu ikiye çarpmamız lazım aslında. Neredeyse e, her oy veren 66 beyaza karşı ancak bir siyah insan gidip oy vermiş. Ee, bu, bu, bu aslında Amerika'nın uzun süre çözülemeyen bir problem. Bugün bile e, böyle bir e, oy verme konusunda isteksizlik olduğu bilinir, konuşulur. E, Medgar Evers'ın öldürülmesiyle ilgili tek şarkı yazan kişi Bob Dylan değildir. E, başka şarkılar da vardır. Biz şimdi bunlardan bir tanesini Phil Ox'un e, şarkısını size dinletmek istiyoruz. Phil Ox da 1960'lar ikinci folk rönesansının önemli isimlerinden bir tanesi. Maalesef bugün büyük oranda unutulmuş ve e, pek fazla çalınıp şarkıları söylenmeyen bir isim. E, benim ama şahsen sevdiğim, dinlediğim bir isim. Şimdi Phil Ox'tan dinleyelim. Too Many Martyrs. In the state of Mississippi, many years ago, a boy of 14 years got a taste of Southern law. He saw his friend a hanging, his color was his crime, and the blood upon his jacket put a brand upon his mind. Too many martyrs and too many dead, too many lies, too many empty words were said. Too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. His name was Medgar Evers, and he walked his road alone, like Emmett Till and thousands more whose names we'll never know. They tried to burn his home and they beat him to the ground, but deep inside they both knew what it took to bring him down. Too many martyrs and too many deaths. Too many lies, too many empty words were said. Too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. The killer waited by his home, hidden by the night, as ever stepped out from his car into the rifle sight. He slowly squeezed the trigger, the bullet left his side. It struck the heart of every man when Evers fell and died. Too many martyrs and too many dead. Too many lies, too many empty words were said. Too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. And they laid him in his grave while the bugle sounded clear. Laid him in his grave when the victory was near. While we waited for the future, for freedom through the land, the country gained a killer and the country lost a man. Too many martyrs and too many dead. Too many lies, too many empty words were said. Too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. Oh, let it never be again. Phil Ox'tan dinledik. E, Medgar Evers'ın öldürülmesi üzerine e, yapılmış bir parça yine Too Many Martyrs. Ee, programımızda bir yandan Bob Dylan'ın e, müzikal gelişimini takip etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aslında bütün bu olayların olmakta olduğu e, Amerika'nın e, günlerini size anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. E, çünkü 1960'lardayız. Hala e, siyahlar başta o, oy hakkı olmak üzere bir takım haklar kazansalar dahi e, en azından e, kağıt üstünde. Bunların çoğu daha hayata geçemiyor. Güney e, eyaletlerinde açık bir ırk ayrımcılığı yapılmaya devam ediliyor. E, Bob Dylan da e, neyse ki iyi ki öyle yapıyor. E, bu ırk ayrımcılığı konusunda çok net bir pozisyon alıyor e, ve e, siyahi vatandaşlarının vatandaşların vatandaşlık haklarına kazan kullanmaları, o bu hakları kullanabilmeleri için e, kendi müziğiyle e, şeye davaya yardımcı olmaya çalışıyor. E, geçen haftaki programda sanıyorum ki Washington'da Martin Luther King'in de katıldığı ve o bir hayalim var, bir rüyam var, I have a dream dediği e, Bob Dylan'ın da hemen arkasından şarkı söylediği e, ünlü Washington e, yürüyüşünden bahsetmiştik. E, bu yürüyüşten e, birkaç hafta sonra, üç hafta sonra e, ırkçılar buna karşı bir cevap veriyorlar ve Birmingham'da e, bir e, bomba patlıyor. Bu, bu po, bo, bomba e, 16. sokaktaki bir kilisede patlatılıyor ama bu kilise aynı zamanda siyahi insanların e, toplandığı, organize olduğu bir yer. Bomba patladığı zaman e, dört siyahi kız ölüyor e, ve de e, Bob Dylan'ın, Phil Ox'un diğerlerinin e, söyledikleri sözün aslında doğruluğunu bir daha doğrulu e, bir daha gösteriyor bize. Bu, burada şöyle ilginç bir tarihi olay da var. Ee, Nina Simon, meşhur Nina Simon, e, o zamanlarda e, New York'ta yaşayan e, ve klasik müzik eğitimi almış ama eklektik e, diyebileceğimiz müzik e, ilgileri olan bir piyanist. E, Nina Simon e, güneyde doğmuş ama e, Juilliard e, akademide e, eğitim almak üzere New York'a gelmiş ve de zaten o gün itibariyle e, caz blues şarkıları, Broadway parçaları söylüyor. E, birkaç yazdığı şarkı da var ama çok kayda değer bir şey yok. E, Birmingham bombalaması olduğu zaman bir nevi Nina Simone'un da sabrı taşıyor ve de e, hayatta yazdığı ilk protest şarkıyı yazıyor. Mississippi Goddam ve de e, bunu Broadside dergisine yolluyor. Daha sonra bu, bu parçayla ilgili olarak da dayanamadım içimden fışkırdı adeta bu hisler bu, bu, bu sözler diye e, bu Nina Simone'un çok önemli parçalarından bir tanesidir. Irkçılık karşıtı bir parçadır. Şimdi e, Bob Dylan'a döner isek eğer üst üste iki başka müzisyen çalmayalım dedik. E, bu, bu Bob Dylan'a devam etmek istiyoruz. Bob Dylan'ın bir sonraki parçası Boots of Spanish Leather. E, isterseniz bunu önce dinleyelim sonra üstüne konuşalım. Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm a sailing away in the morning. Here's a something I can send you from across the sea. From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning, just to carry yourself back to me unspoiled. If I'm across that lonesome ocean. Ah, but I just thought you might want something fine made of silver or of golden. Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night, and the diamonds from the deepest ocean. I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time. And it's only that I'm asking. Here's something I can send you to remember me by. To make your time more easy passing. Oh, how can, how can you ask me again? It only brings me sorrow. The same thing I would want today. I will want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. He was from her ship, he's sailing, saying, I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that it waits I'm sure your mind is a roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. So take heed, take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather. Bob Dylan'dan dinledik. Boots of Spanish Leather. E, saatlerimiz 21.51. E, 94.9 frekansından yayın yapmakta olan Açık Radyo'da e, Zamanlar Değişirken programında Bob Dylan'ın 50 yıllık e, müzik serüveninin izlerini sürüyoruz. Ve de e, henüz daha 23 yaşındayken Bob Dylan'ın yayınlamış olduğu üçüncü albümü ee, The Times They're changing Changing'i dinliyoruz. Ee, dinlediğimiz parça Boots of Spanish Leather. Ee, Dylan'ın yazdığı en güzel aşk şarkılarından bir tanesi. Parçanın aslında e, melodisi de konsepti de e, çok daha eskilere gidiyor. Bunu e, artık Dilin söz konusu olduğu için olduğu zaman bu, bu konularda şaşırmıyoruz. E, bu e, şey parçanın e, şey geçmişine baktığımız zaman orada e, parçanın daha önceki versiyonlarının Regal Tegel Gypsy veya e, Gypsy Lady veya Gypsy Davy isimleriyle bilinen e, sel, e, bir takım keltik baladlar olduğunu görüyoruz. Ve de e, parça aslında 1930'lu yıllardan beri e, biliniyor, çalınıyor, söyleniliyor. Hatta e, Woody Guthrie de 1944 yılında parçayı söylemiş durumda. Tabii ki e, Dylan'da şarkının e, tamamen yeni sözlerle e, söylenmesi söz konusu müziği de işte ne diyelim kuvvetli bir e, alıntı veya kuvvetli bir esinlenme diyelim geleneksel e, olandan. E, Dil, Dil, Bob Dylan'ın repertuarındaki e, en güzel aşk şarkılarından bir tanesi ve e, çok açık bir şekilde Suze Rotolo ile olan ilişkisine, e, Suze Rotolo'nun e, kendisini Haziran 1962'de bırakıp e, eğitim almak üzere Perugia Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kay, kaydolması, ikisinin aylarca birbirlerinden uzak kalmaları bu, bu, bu olaylara çok açık bir atıf var. Ee, Bob Dylan burada İtalya'yı İspanya yapmış ve niye e, İspanyol derisinden e, çizmeler e, belki buradaki çizmenin e, bir e, yol, yola gitme, uzaklaşma, e, mesafe kaydetme, e, seyahatte olma bunlara bir atıf yap, yapıyor olabileceği düşünülüyor. E, Suzerotolo daha sonra bir röportajda diyor ki Bob Dylan'ın e, ilk albümlerindeki şarkılara baktığım zaman bunları dinlediğim zaman e, adeta bir e, özel bir günce okuyormuşum gibi oluyor. Çünkü bu, bu, bu, bu şarkılarda anlatılan her şeyi biz kendi aramızda yaşamıştık zaten. Ee, şeyde de e, 1963'te arkadaşı olan Stats Terkel'la konuşurken diyor ki bu şarkı için bu şarkı bir oğlanı bırakıp giden bir kızla ilgilidir. Eh bu bundan daha iyi ve daha düz anlatılamaz herhalde. E, zamanımız çok daraldı. E, yine de bir sonraki şarkıyı çalmak istiyoruz. Bir sonraki de e, Bob Dylan'ın e, en güzel şarkılarından e, When the Ship Comes In şimdi dinleyelim. Müzik Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing. Like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking and the tide will sound, and the waves will pound, and the morning will be a breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path, and the seagulls will be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand. The hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real. The hour that the ship comes in, and they'll raise their hands, saying, We'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, Your days are numbered. And like Pharaoh tribe, they'll be drowned in the tide, and like Goliath, they'll be conquered. When the Ship Comes In, e, Bob Dylan'dan harika bir parçaydı. E, ama saatlerimiz 21.58'i gösteriyor. E, parçanın üzerine konuşacak vaktimiz kalmadı. Umarız ki önümüzdeki hafta ee, bu parçadan konuşarak başlarız. Belki bir daha da çalarız parçanın önemine binaen. E, bir zamanlar değişirkenin daha sonuna geldik. E, teknik masada bana yardımcı olan Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyorum. Program destekçilerimiz Nazlı Toprak ve Yonca Çeltikçi'ye de çok teşekkürler. E, bu hafta Mahir hiç katılamadı yurt dışında olduğu için ama haftaya bizde olacak e, ee, güvende şu anda Türkiye'de ama e, şehir dışında bir konferansta o da ancak merhaba diyebildi.